sunnati wal jamaa as-salafiyun اهل الحديث الغرباء اهل الاثر الطائفه المنصوره الفرقه الناجيه اختلفت الاسماء والمسمى واحد نقزان zangu tunamhimili Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametukusanya pamoja katika jioni hii ya leo fi hadha almasjid almubarak masjid Ghufay alladhi huwa fi rihabi المركز العظيم المبارك إن شاء الله مركز الإمام الشافعي حرسه الله سبحانه وتعالى ورعاه tumekusanywa katika msikiti huu Masjid Ghufay ambao unapatikana katika viunga vya chuo hiki kilichobarikiwa insha Allah chuo chenye kutoa nuru ya ilmu kwa umma Markazul al-Imam Shafi'i Allah ametukusanya katika jioni ya leo ambapo ni jioni katika mwezi wa Safar asru يوم الجمعه na hii ni alasiri ya siku ya Ijumaa الثامنه والعشرين ya mwaka 1447 hijiria kwa kweli tunao wajibu sote wa kuelekeza shukr wa thana ala Allah subhanahu wa ta'ala ambaye katuneemesha kwa neema hii ya kutukusanya katika mahala hapa patukufu fi baiti min buyuti Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa almasjid lakini pia tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kukutana kwa malengo ya kukumbushana sehemu katika ilmu na hili pia ni lengo tukufu sana watu hukutana wakusanyika katika maeneo mbalimbali na hata wengine wakakusanyika misikitini katika marakizi mbalimbali lakini ikawa hawazungumzii mambo ya ilmu tumeona mikutano kama hiyo watu kusanyika misikitini kwa ajili ya mafunzo ya ujasiriamali wengine kwa ajili ya mazoezi wengine mambo ya skuli kuongeza ufaulu katika mathematics sijui science wanakusanyika misikitini kuwafua vijana wa Kiislamu wafaulu vizuri na mambo kama haya ya kilimwengu lakini sisi Allah subhanahu wa ta'ala katukusanya hapa kwa mudhakara wa ilmu العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان tunasoma ilmu hii amesema Allah amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wamesema masahaba maarifa yanachukuliwa hapo kwenye misingi hiyo kwa hivyo tuendeleze alhamdu wa thanaa ala Allah kwa hili pia la kukutana kwa lengo hili tukufu la ibada taallumul ilm kujifunza ilmu samaul ilmi kusikiliza ilmu alistifadatu min alilmi kupata faida katika katika ilmu lakini jambo la tatu ni washukuru wenyeji wetu baada ya kumshukuru Allah wenyeji katika markazi hii na mji huu wakiongozwa na shekhe wetu fadilatul walid الشيخ أبو هاشم الشيخ عبد القادر ابن هاشم المساوى حفظه الله والشيخ أبو الخطاب عبد الله بن حميد حفظه الله تعالى الشيخ أبو زينب قاسم حفظه الله تعالى وبقية المشايخ والقائمين في هذا المركز العظيم tuwashukuru ndugu zetu wote hawa wakiongozwa na mashekhe zetu hawa na wasimamizi wote katika markazi hii kwa uzuri wa mapokezi ambao wameufanya kwetu toka tumefika mpaka sasa na ukarimu ambao wameuonyesha kwetu itakuwa ni mchoyo wa fadhila kama nitaacha kulishukuru hili la ukarimu na ihsani ambao tumefanyiwa ili tuingie miongoni mwa wale ambao wanazikiri na kuzikubali neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yao baada ya neno hilo la shukurani بين أيدينا موضوع هام بين أيدينا موضوع هام mbele yetu imewekwa mada ya muhimu sana na pengine mada hii inaendana na tukio ambalo liko mbele yetu na pengine ndiyo tukio kubwa ambalo limetuleta tukio la aqd ya mtoto wa mmoja katika ndugu zetu ambaye ni mtoto wetu na ni mwanafunzi wetu sasa mada hii imependekezwa pia kufuatana na tukio kama hili watu wapate kukumbushana katika hili kuzinduana na kutaalamishana sasa mada yetu tumeipa jina lisemalo tahdhiru salafiyina wassalafiyat من بعض المخالفات في الأعراس والحفلات تحذير السلفيين والسلفيات وتحذريش مسالف ونوم ومسالف ونواك من بعض المخالفات وتكمان نباذي مكوسا في الأعراس والحفلات ينايتكيه يعني katika harusi mbalimbali mbali, na katika hafla fifa na katika furaha mbalimbali mbali. kwa hakika tutagusia gusia katika mazungumzo yetu jambo hili na lengo letu kwenye kuileta mada hii mbele ya waislamu na kuiandaa hasa ili isikike tuna malengo yale yale yaliyoletwa na Uislamu lengo la kwanza kubwa kabisa ni nashru il, nashru ilmi wa da'wati alhaq fi awsat almuslimin walmuslimat lengo la kwanza ni kuieneza ilmu na kuieneza da'wa ya haq baina ya waislamu wanaume na baina ya waislamu wanawake bikhusus amri nikah hasa hasa kwa hili jambo la ndoa hili wama yatba'u dhalika min alhafalat walafrah na yale ambayo hufuatia jambo la ndoa katika sherehe hafla na furaha mbalimbali tunakusudia sisi kuifikisha ilmu ya Uislamu na da'wa ya haki imezungumza nini kwenye kadhia hii na hili ni lengo muhimu sana katika da'wa ya Uislamu at kutoa uelewa kwa watu lakini lengo jingine ni alqiyamu biwajibi al-amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar ni sisi kusimama na uwajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya na huu ni msingi madhubuti kabisa katika misingi ya da'wa ya Kiislamu kuamrisha mema na kukataza mabaya bali ndiyo sifa pekee iliyoupambanua umma huu wa Muhammad na nyumati nyingine ukawa ni umma bora kuliko umam zilizotangulia kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar mmekuwa nyinyi umma wa Muhammad ni umma bora uliotolewa kwa watu katika sifa za kipekee za umma huu mnaamrisha yaliyo mema na mnakataza mabaya bali الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول دعوة أهل السنة والجماعة وامرش ميما نكتاز مبايا نكتك مسينج إمارة يا دعوة أهل السنة والجماعة وكيونا مهالا بنوحاي ودعوة وأهل السنة يرفعون رؤوسهم ودعوتهم ظاهرة ukaona mahala da'wa ya ahlus sunna ina nguvu na watu wa sunna wakitembea wanatembea kifua mbele na da'wa yao imedhihiri fahamu kwamba baada ya taufiki ya Allah ni kwa sababu ya kuusimamia msingi huu al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar msingi huu ukikosekana katika da'wa ikawa watu wana mambo mengine hili hawana watu kama hao wanakufa hata kama wanatembea na da'wa yao inapoteza mwelekeo da'wa ya watu kama hawa ambao hawana msingi wa kuamrishana mema na kukatazana mabaya kwa hivyo sisi kwa taufiki ya Allah tunalifanya hili kutimiza wajibu huu na hasa tulipotizama na nyinyi pia mwajua ma yakau fi kathiri min alhafalat mambo yenye kutokea katika matukio mbalimbali katika sherehe mbalimbali wa fil a'ras na mambo yenye kujiri katika maharusi mbalimbali ya waislamu min mukhalafat wal munkarat katika mambo ya kimakosa yanayofanyika na mambo ya munkar mambo ambayo kwa hakika yanapelekea kuupaka matope Uislamu na kuchafua ile heshima na yale mafundisho mema yaliyokuja na dini hii ya Kiislamu tukisema tunyamaze au tufunike kombe au wanasema vijana wa mjini tupotezee itakuwa tunakubaliana na hayo matope ambayo yanapakwa na Uislamu lakini angalau tukisema hata kama watu hawatuelewi au tuseme hawataki kwamba sisi harusi yetu ndio hivi hivi ngoma itapigwa hapa mziki utawashwa tutacheza potelea mbali Sipana watu wanasema hivyo katika harusi zao hii ni harusi bwana sio msiba bwana hii harusi limetulia tuli kama pana maziko a harusi kuchangamka kwa hivyo ukiwafundisha dini unaona kwamba unawaharibia harusi haya mambo yenu yakiwa habi huko sisi wa mawahabi sisi yani hiyo ndio hoja kubwa hapo ndio ushamalizwa wewe kwamba hapa hakuna fursa ya wahabi kutoa maneno yake hata kama wakitukatalia tunalazimika kuendelea kusema kwa sababu pia tutafute udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sisi tulifikisha tulitoa mawaidha na tulikataliwa tutakuwa na udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala qalu ma'dhiratan ila rabbikum wala'allahum yarji'un alis kadhalik tutafuta udhuru sisi kwa Mola wenu waonyaji hao na huenda hao tunawalingania wakarejea nyuma sasa ndugu zangu waislamu hii mada ni mada ndefu ina mambo mengi lakini pia ni mada ya msingi huwa mara nyingi mafundisho kama haya yanatolewa katika daurat khasa semina maalumu labda za kina mama au za vijana upate wasaa wa kuzungumza kwa masuku kadhaa lakini sasa jambo limekunjwa kunjwa lizungumzwe kwa muda huu mchache baina baada al-asr mpaka maghrib alafu na hapo magharibi kidogo viongozi wetu hawa wame wameniteza nguvu kwamba nilikunje kunje mpaka nieleweke katika muda huu sasa utafanyaje bwana na wakubwa washasema sisi tuna wakubwa zetu ndio waliopanga mimi sijachagua maneno haya sasa hii mada hii tajaribu tuizungumze katika nukta nne insha allahu taala النقطة الأولى نقطة ya kwanza kwa wale wenye kudhibiti ni almuqaddimatu baina yaday almawdu' tatoa utangulizi kidogo muhimu wa kutuandaa sisi kuipokea mada hii hiyo nukta ya kwanza wa nuqtatu athaniya mukhalafatun tataallaqu bimabda'i zawaj ni makosa ambayo yanafungamana na mwanzo wa kuoana yale matukio ya mwanzoni mwanzoni watu wanapotaka kuoana kuna mambo ya kimakosa mengi hutokea pale lakini nukta ya tatu ambayo tutaizungumzia insha Allah ni mukhalafatun fi alkhutuba wal aqd makosa yanayopatikana katika uchumba na kwenye ndoa yako mambo pia ya kuyagusia hapa lakini la mwisho mukhalafatun fil afrahi wal walaim makosa ambayo yanapatikana katika mijumuiko hii furaha za harusi na katika mialiko ya walima yako makosa pia yanajiri katika maeneo haya sasa hizi ndio nukta nne ambazo biidhnillahi alkarim kwa wakati huu tuliopewa tujitahidi kuongea kwa kadri ya yalivyokuwa maarifa yetu haya madogo kwa lengo la kunasihi nafsi zetu sisi wenyewe wazungumzaji na nyie ndugu zangu ambao mnanisikiliza na haina maana kwamba kuna mambo mapya hapa ambayo mimi nitayaleta au kuna masaili hayo nitayadadavua hapa usulu qawaid nikaleta mujmalati na mufassalati a ni nasaha za kawaida pengine maneno ambayo nitayasema unayajua umeshayasikia sana tena kwa watu mabingwa wa kueleza na wenye elimu na pengine wewe mwenyewe unaweza kuelezea kuliko mimi yani hata baadhi ya nukta unatamani uniambie hebu kaa pembeni bwana sembe niingie mimi hapo unaona unabambanya bambanya kuna mambo hapo ya kuyachimbua inawezekana hiyo sina jipya hapa lakini ukumbusho tunakumbushana sisi tumefahamiana eh? naam